hawa in huwa illa wahyun yuha katika surat najm Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika aya ya tatu na nne kwamba rasul صلى الله عليه وسلم la yantiqu anil hawa alikuwa siye mwenye kuzungumza kwa ajili ya matamanio ya nafsi yake bali in huwa illa wahyun yuha isipokuwa alikuwa anazungumza ufunuo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamfunulia ambaye ni wahyi Asa Rasul sallallahu alayhi wasallama anatuelezea katika hadith ambayo imepokewa na mashaikh wawili rahimahumullah البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هي ndiyo anwan na hii ndiyo kichwa cha maudhu yetu ya leo hii watu wa saba ambao watakuwa chini ya kivuli ya allah subhanahu wa taala siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hiyo ndiyo maudhu yetu ya leo hadithi hii rasul sallallahu alayhi wasallama anatuelezea watu hao aina saba ni watu gani wa kwanza kabisa anasema ni imamun adil wa pili ni shabun nasaa fi ibadati llah watatu نرجل قلبه معلق بالمساجد وأن نرجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وتانو نرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وستا نرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه نوامش نوسابا ni rajulun dhakara Allahu khalian fafadat ainah. Hao watu wa saba ndio watakaokuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa sisi tumeshaelezwa na Rasul sallallahu alayhi wasallama wapo wengi ambao watakuwa chini ya kivuli ya Allah ila hawa wasaba ni katika wao rasul ameshatuelezea inakuwa kwetu sisi tuwe na haja zaidi ya kukua katika chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo ni siku nzito fi yawmin asibin ويستد فيه الكرب وتدنو فيه الشمس من الخلائق siku ambayo ni siku nzito siku ambayo balaa na misukosuko itakuwa nyingi zaidi siku ambayo jua itateremshwa karibu zaidi na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala fayaghriqu nnas fi araqihim watu watakuwa ni wenye kuangamia na kuweza kuogelea katika maangamivu ya jasho zao kila mtu atakuwa anaogelea katika jasho yake kadri ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa na maasi yaumin tawil, hiyo ni siku ambayo ni siku ndefu, siku ambayo siyo siku tunavyojua sisi, bali ni siku ambayo ni moja, lakini ni siku ndefu zaidi, siku yenye giza, siku yenye giza. Yauman yaj'alu lwildana shiba, hiyo ni siku ambayo watoto wadogo wale ambao kwamba wamezaliwa watakuwa ni wenye kuota nywele nyeupe, watakuwa ni wenye kukua na nywele nyeupe, watakuwa kama wazee kwa sababu ya uzito wa siku hiyo basi hiyo siku siyo siku ambayo kwamba mtu yoyote anaweza kufananisha na siku nyingine yoyote ya shida siku hiyo ndio allah subhanahu wa taala atawapatia baadhi ya watu kivuli chake waweze kuweza kupata raha waweze kustarehe kwa ile shida ya siku kama hiyo na katika rahma za allah subhanahu wa taala akatuonesha na kutokea wazi watu hao kupitia ulimi wa rasul sallallahu alayhi wasallam na hii hawatofuzu watu wa saba peke yake bali watafuzu na sifa hizi malayin malayin watu milioni na milioni wataweza kufuzu na sifa hizi hiyo haiendei watu maalum bali wengi katika wanadamu na majini malayin katika ma, wanadamu na majini wataweza kufuzu kupitia sifa hizi saba ambazo rasul sallallahu alayhi wasallama ametuelezea bali kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala qad yajma'u shakhs alwahid akthar min khas, min khaslatin mmoja katika wanadamu anaweza kukusanya sifa hizi zote mmoja anaweza kukusanya sifa hizi zote na hii dhalika fadlullahi yutihi man yasha hii ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala anampatia amtakaye kunayo sifa ambayo inaweza kukua ngumu kwa mtu fulani lakini ikawa rahisi kwake yeye sifa nyingine hiyo ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake sasa wako wapi wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kukuwa maimamu adilin wako wapi wale vijana ambao watakuwa na wenye kufanya bidii kwa ajili ya kukuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza kuelezea hao watu mmoja baada ya mwingine mpaka wa saba ili tuweze kufahamu tuweze kuchukua na kukimbilia fursa hizi ambazo ni adimu na siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakaonyakua fursa hizi na kuzitumikia vizuri watakuwa chini cha kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao watapuuzilia basi watakuwa katika ugumu na kuweza kuchomwa na jua na kuweza kuogelea jaso zao. Aadhana Allah. Wa kwanza kabisa ni imamun adil, wa kwanza kabisa ambaye atakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, kivuli cha arshi ni imamun adil. Wama adraka mal imamul adil, na imam adil ni yupi huyo imamun adil innahu kullu man tawalla amran min umuri lmuslimin imamu mwadilifu ni yoyote ambaye kwamba atapewa jukumu la kusimamia na kuwa na cheo juu ya mambo ya waislamu katika hali yoyote ile huyo ni imamun adil wa adala fi kisha akawa ni mwenye kufanya uadilifu katika hiyo riasa ama cheo ambacho amepewa wa hiya laysat khassa biliwilayati aludhma na hiyo sio khas sio special kwa wale ambao kwamba ni marais ama ni makhalifa na wale wakubwa zaidi katika vyeo bali wamepewa nafasi vile vile wale ambao kwamba ni muwadhafin ambao kwamba wameandikwa katika department fulani ni wakubwa katika sehemu fulani wao vile vile wanaingia katika hiyo imamun adil wale ambao kwamba wanasimamia masajid za Allah subhanahu wa ta'ala basi wao vile vile wanaingia katika maaima sasa ukifanya uadilifu katika shughuli yako yoyote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia basi utaingia miongoni mwa hao ambao wanaitwa imamun adil ukifanya uadilifu na ukafanya bidii na kushindania pupa na kwa ajili ya kuwafanyia wale ambao kwamba wako chini yako huruma ukawa wanahurumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unawafanyia ihsani wale ambao kwamba wako chini yako basi wewe utakuwa ni imamun adil ukiwa unafikisha haki sehemu ambayo kwamba inastahiki kufikishwa basi utakuwa imamun adil vile vile qadhi akiwa atahukumu kiuadilifu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni imamun adil waziri na wengine wengi ambao kwamba wanasimamia sehemu tofauti tofauti watakuwa wameingia chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama tusikie kaul ya rasul sallallahu alayhi wasallama anawabainisha ukubwa wa hii masulia ya imamun adil anasema man wali amra أمر عشرة فما فوقهم جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان yeyote ambaye kwamba atapewa cheo miongoni mwa waislamu asimamie mambo ya waislamu zaidi ya watu wa kumi atakuja siku ya kiyama ili hali amefungwa mnyororo mikono yake kwenye shingo yake mwenye atapewa cheo ya kusimamia waislamu mambo ya waislamu huyo jamaa akiwa atakuwa ni mwenye kusimamia zaidi ya watu wa kumi basi siku ya kiama atakuja kama ni mwenye kufungwa mikono yake kwenye shingo yake na minyororo anaendelea rasul salllahu alaihi wasallama akisema hata yutlikahu adluh huyo jamaa hatufunguliwa hiyo minyororo mpaka itamfungua uadilifu ambayo kwamba alikuwa anafanya amepewa cheo alifanya uadilifu basi hiyo uadilifu itakuwa sababu ya hiyo mikono yake kufunguka na kuwa huru au yubiqahu ama itamwangamiza ile dhulma ambayo kwamba alifanya juu ya wale ambao kwamba walikuwa wamepewa riasa ama wilaya juu yao huyo ndio imamun adil ni habari nzito kuwa na cheo sio habari rahisi watu wengi wanavyofikiria sio kitu ya mchezo watu wanavyofikiria wengi wameangamia hapa duniani kwa sababu ya kuwa na cheo wakawa na wenye kutumia ile cheo vibaya wakawa na wenye kuondoka katika hile uimam adil kwa hivyo ili uwe chini ya kivuli ya rahman lazima uwe mwadilifu naam kwa wale ambao kwamba uko juu yao waqala alayhi salatu wassalam rasul anatuelezea fadila ya wenye kuwa maimamun adil viongozi waadilifu anasema innal muqsitina inda allah hakika bila shaka wale ambao watakuwa ni waadilifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ala manabiri min nur watakuwa katika mimbar zenye nur watakuwa katika sehemu ya juu yenye nur Rasul ndio wanasema alladhina ya'diluna fi hukmihim wale ambao kwa wanafanya uadilifu katika hukumu zao katika kuhukumu wanafanya uadilifu pasina kuangalia huyu ni dhaif ama huyu ni mwenye nguvu pasina kuangalia huyu ni mwenye mali na huyu ni maskini bali wanafanya uadilifu wama wallau kwa wale ambao kwamba wanawaongoza hao watakuwa katika nini katika naam manabiri min nur katika mimbari zenye nur wale ambao kwamba wanafanya uadilifu na wao watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah akasema katika hadithi nyingine sallallahu alayhi sallama khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wabora katika viongozi wenu ni wale ambao kwamba yuhibbunakum wanawapenda nyinyi watuhibbunahum na vile vile mnawapenda wao hao ndio wabora katika viongozi watusalluna alaihim ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعو wa yaduna lakum mnawaombea dua nzuri na vile vile wao wanaombea dua nzuri hao ndio viongozi ambao kwamba ni wabora katika viongozi wenu washirau aimatikum rasul anaendelea akisema na wale wabaya waovu katika viongozi wenu alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum mnawachukia sana na vile vile wao wanawachukia watal'anunahum na mnawalaani wayal'anunakum na vile vile wao wanawalaani qal wakasema qalu ya rasul allah afala nunabidhuhum wakasema je rasul Je, tusiwaondoe katika hiyo cheo? Tusiwatoe katika hiyo uongozi? Rasul sallallahu alayhi wasallam akajibu, la, msifanye hivyo. Ma aqamu fikum salah, je, hawakuwa ni wenye kusimamisha sala kwenu nyinyi? Yani hawaongozi nyinyi kwenye sala? Hapa wanazungumzia wale ambao kwa ni makudat, wamepewa jukumu la kusimamia Waislamu. Hii ndiyo kikosi ya kwanza ambayo watakuwa chini cha kivuli ya Rahman ama sinfu thani ama kikundi cha pili min almusadhillina fi arshi rrahman miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini cha kivuli ya Allah shabun nashaa fi ibadati llah ni barobaro ambaye atakulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala washab na kijana siku zote madhannatu lilinhiraf ni chombo cha kuharibiwa chombo cha kupelekwa naam vibaya na watu ambao kwamba wana fikra mbaya qala alayhi salatu wassalam ndio rasul sallallahu alayhi wasallam akasema inna rabbaka yu'jibu min alshabab laysat lahu sabwatun rawahu tabarani rasul anaelezea barobaro wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kujiepusha na zile fitan za kiujana watakuwa ni wenye kujiweka mbali na zile mambo ambayo kwamba vijana wengi wanajiweka ndani yake anasema inna rabbak hakika bila shaka mola wako yujibu min ashabab anapenda vijana ama barobaro laysat lahu sabwa kijana ambayo yeye hana mambo ya ujana Allah subhanahu wa ta'ala anapendezwa zaidi na kijana ambaye kwamba hana mambo ya ujana yeye amejiweka mbali na mambo ambayo vijana wengi wamejiweka ndani yake ayuha shabab إنها فرصة عظيمة أن تنشأ في طاعة الله مميزا عن أولئك الشباب الذين alghariqina fi llahwi walfasad kwa hivyo henyi vijana wenzetu henyi mabarobaro wenzetu tuweze kuchukua na kukimbilia fursa hii ambayo ni kubwa sana tuweze kukulia kwa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kukua tofauti na wale vijana ambao wamezama na kuangamia katika maasi wamezama na kuangamia katika ufisadi naam na hiyo ni bushra kubwa kwa wale ambao kwamba watafata hii amri ya kukulia ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukua chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inna marhalata shabab ahamu almarahil hii marhala ama stage ya ujana wa utineja ni katika marhala ambayo kwamba ni muhimu zaidi kwa mwanadamu lidha yaqul alayhi salatu wassalam اغتنم خمسا قبل خمس ndio rasul sallallahu alayhi wasallama akotuelezea kwamba اغتنم khamsan qabla khamsin fanyeni matano kabla mambo matano hayajawakuta miongoni mwa hayo matano ni shababika qabla haramik shughulikia ujana wako vizuri kabla haijakukuta uzee wako fanya bidii katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ujana wako kabla uzee haijakukuta ndio akatueleza alishabab lishabab almustaghilina bitaati llah basi bishara njema kwa vijana ambao watakuwa ni wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika ubarobaro wao bishara njema zaidi kwa vijana ambao watakuwa ni wenye kuwatii Allah subhanahu wa ta'ala barina biwalidayhim wakiwaheshimu wazazi wao hii ni sifa miongoni mwa sifa ambazo vijana hao wakiwa nayo basi watakuwa chini cha kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala wasilina liarhamihim wanaunganisha udugu wao hiyo ni katika sifa ya barobaro ambaye atakuwa chini za kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala muhafidhina ala dinihim wanahifadhi dini yao wala hawavuki mpaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea da'ina ilayhi wanalingania njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiona mabarobaro wenzao wanaenda kando na ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wanawalingania na kuambia turudi katika njia ya Allah tuachane na njia hii naam mfano ni vijana wetu wadogo na wasichana wadogo wameshajua kwamba kunayo girlfriend na boyfriend kwa hivyo yule kijana ambaye kwamba atakuwa anakulia ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala akifuatwa na kijana wa kiume kumwambia kwamba mimi ninakupenda nahitaji tuwe na wewe naam anamwambia kwamba mimi namwogopa allah pamoja na udogo wake kwa sababu gani ndani yake kunayo taa ya allah subhanahu wa taala vile vile kijana wa kike akimjia kijana wa kiume na kumwambia kwamba mimi ninakupenda yule kijana anafaa kumwambia mimi siwezi kabisa kwa sababu namwogopa allah namtii allah na allah hapendi kitu hicho huyu ni miongoni mwa kijana vijana ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala qaimina biwajibatihim wanaweza kusimamisha zile wajibati zao sala tano hawakosi naam wanajiepusha na yale ambayo kwamba inaweza kuangamiza na kuwapelekea kumasi Allah subhanahu wa ta'ala naam hao ndio wale vijana ambao kwamba watakuwa chini cha kivuli ya Allah na vile vile talibina alilm wale ambao kwamba wanatafuta ilmu wao watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ubarobaro wao wanatafuta ilmu utawapata wachache katika vijana katika barobaro ambao kwamba wanajishughulisha na ilmu ambayo kwamba itawatetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira na ilmu ukishaitafuta hiyo ni ilmu annafi' na ilmu nafi' yatba'uhu amalu salih elimu yenye kunufaisha inafuata yale vitendo vizuri mwenye ameshapata ilmu basi yaifatanishe na vitendo vizuri wa khaufu llah na mwogope Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuelezwa kwamba hiki hakifai basi anafaa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutokuitenda walistifadatu min alauqat fi ta'ati llah na vile vile afaidike na wakati ambayo kwamba uko nayo katika hiyo ubarobaro kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa binai dunya wal akhirah na kwa ajili ya kutengeneza dunia yake na akhira yake wa alaina na ni juu yetu sisi anusaida shababina ala taati llah tuwasaidie vijana wetu mabarobaro zetu kwa ajili ya kuelekeza kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala leo hii wengi katika sisi wakubwa tumeghafilika tumesahau jukumu la kuwaelekeza vijana wetu na kuwashajiisha vijana zetu kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tunapata mujtama ya Kiislamu iko katika hasara kubwa zaidi. Vijana wetu ndio umma wa kesho. Leo hii kama vijana wetu ambao ndio umma wa kesho wakiwa wataharibika katika hii umri ya miaka kumi na tatu mpaka kumi na saba je, kunayo umma baada ya hii? Tuweze kuzinduka na tuwasaidie vijana wetu na mabarobaro wetu kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala sinfu thalith kikundi ya tatu ambao watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid ni mtu ambaye moyo wake itakuwa imeambatana na msikiti moyo wake itakuwa imebaki msikitini pamoja na kuwa ako nje lakini moyo wake inafikiria msikiti akitoka baada salatu lfajr anafikiria dhuhuri itafika wakati gani kwa mapenzi ya dhati kwa sababu ya allah subhanahu wa taala anapenda nyumba ya allah subhanahu wa taala na anarudi kwa ajili ya kutekeleza zile ibada katika kila sala na anaona raha kwa hilo hana chuki hana ile bughdha ndani ya roho yake bali anasikia tumanina utulivu akifika msikitini kwa sababu gani anaweza kufika kule msikitini na kuzingatia ayat za Allah subhanahu wa ta'ala anasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu ni miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ndio Mwenyezi Mungu akatuambia ndani ya Qur'an katika suratu Nur aya 37 rijalun la tulhihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ونوم وكيكولي كولي سيو ونوم ونجوفو سيو ونوم ونجبسة سيو ونوم ونجفيو ونوم وكسوا سوا مبالي الله لا تلهيهم تجارة أو استوشوي نبياشارة نبسة عن ذكر الله كيسا كواتا كم كمبوكا الله bali wao wanakwenda kutekeleza ibada ya sala iqami sala wanasimamisha sala wanaume wa kweli wa itai zaka wanaume wa kweli ni wale ambao kwamba Allah amewaruzuku kisha wanatoa zaka kwa ile mali yao wanaogopa kitu gani wanaogopa siku ambayo ni ya kiyama wanaogopa siku hiyo hao ndio Allah amewasifu rijal wanaume ndio rasul sallallahu alayhi wasallam akatuambia naam katika wale ambao kwamba wanafuata hii tumemalizana nayo hii group ya wanaume ambao kwamba roho zao zimealijiwa msikitini basi wao ni miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah ama wale ambao kwamba ni grupu ya nne ni rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi hii vile vile ni kikundi ambacho kitakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni wanaume wawili ama watu wawili wakawa ni wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ijtamaa alayhi wamekusanyika kwa ajili ya mapenzi ya Allah wanapendana kwa ajili ya Allah anampenda mwenzake kwa sababu wanasali anapenda mwenzake kwa sababu ana tabia nzuri anapenda mwenzake kwa sababu ana ilmu ya dini anapenda mwenzake kwa sababu anatoa zakaa hiyo ndiyo mapenzi yao peke yake hakuna kando na hiyo wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wamekusanyika kwa ajili ya hiyo na wakafirikiana na kifo yani mmoja akafa bado wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hao vile vile watakuwa chini ya kivuli ya Allah ndio rasul sallallahu alayhi wasallam akasema thalathu man wajadahunna wajada halawata al-iman mmoja atakayopata kati ya hizi matatu sifa hizi tatu basi atakuwa amepata halawatal iman utamu wa iman ya kwanza ni an yakuna Allah wa rasulah ahabba ilayhi mimma siwahuma niwe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio vipenzi vyake zaidi ya hawa wawili hakuna ambaye kwamba anawapenda zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na zaidi ya mtume anampenda mtume na anampenda Allah zaidi ya kiumbe kingine yoyote ile mama yake anafuata Allah na mtume wake naam mume wake anafuata Allah na mtume wake baba yake anafuata Allah na mtume wake anawapenda Allah ana, anampenda Allah na anapenda mtume wake kisha ndio anafatanisha mapenzi yake baada ya hao wawili huyu atakuwa amepata ladha ya iman ya pili wa an yuhibba almar la yuhibbuhu illa lillah na mtu kumpenda mwenzake hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hampendi kwa ajili ya biashara ampendi kwa ajili ya anasa bali anampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu vile vile atakuwa amepata halawa utamu wa iman na ya mwisho wa an yakrah an yauda fil kufr kama yakrah an yuqdhafa fil nar vile vile aweze kuchukia yule watatu ni yule ambaye kwamba achukie kurudi katika kufr namna anavyochukia kuingizwa kesho motoni hii hadith ni muttafaqun alayh hao watatu mmoja akipata sifa hii basi anakuwa anapata halawatal iman wayaqul inna min ibadillah rasul sallallahu alayhi wasallama anaelezea vizuri huyu mtu wanne ambaye anapendana na mwenzake kwa ajili ya Allah inna min ibadillahi ma hum bianbiya'in wala shuhada kunao waja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala sio manabii wala sio mashuhada yughbituhumul anbiya washuhada, wanawatamani wanatamani ile sehemu yao kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Manabii na mashuhada wanatamani sehemu waliosimama wale ambao kwamba sio wao, wanatamani wanaulizana, naam, qalu ya rasul rasulullah wanauliza ewe mola wa Allah subhanahu wa ta'ala, man hum, hao ni watu gani? Anasema inna wujuhahum hum qaumun tahabu biruhi llahi ala ghairi arhamihim, wao ni watu ambao kwamba walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pasina wanasaba, pasina udugu, pasina ufamilia, bali wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala amwalun yataatunaha, wala hawana mali ati ndio wakapendana kwa ajili yake, kwa sababu wanapeana, kwa sababu watu wanapendana na kupatia kakitu wengine wanapewa kitu ndio wanapenda wenzao lakini hapo hakuna mali ya kupeana bali wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala rasul anasifu hao watu wakisema fa wallah inna wujuhahum linur hakika bila shaka kwa jina ya Allah na hapa uso wao itakuwa ni nur uso wao itakuwa ni yenye kung'ara wa innahum la nurin wao watakuwa juu ya nur wala yakhafuna idha khafa an-nas watakuwa hawaogopi pindi watu watakapo wanaogopa watu watakuwa wanaogopa watu wote siku ya kiyama isipokuwa watu hawa ndio rasul sallallahu alayhi wasallam akasema ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun katika suratu yunus aya 62 awliya allah hawa marafiki za allah subhanahu wa ta'ala ukiwa unampenda mwenzake kwa ajili ya allah basi utakuwa rafiki ya Allah subhanahu wa ta'ala basi marafiki za Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alayhim hawatakuwa na khawf kwa sababu gani wako chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yahzanun wala hawatakuwa na huzuni kwa wale ambao kwamba walikuwa wameacha hapa duniani hizi ni miongoni mwa sifa ambazo watu ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa ya nne. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao siku ambayo hakutakuwa na dhil kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد naendelea katika kueleza watu sampuli saba ambao watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala group ya tano rasul sallallahu alayhi sallama anatuelezea ni rajulun da'atuhum ra'atun dhata mansabin wa jamalin ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuitwa na mwanamke mwenye cheo dhata mansabin wa jamalin tena mrembo ili waweze kutekeleza machafu waweze kutekeleza machafu ya udhinifu ameitwa na mwanamke mwenye cheo kwa mfano waziri ama mtoto wa mfalme tena ni mrembo sio mbaya tu kisha akasema inni akhafu llah hakika bila shaka mimi namwogopa allah subhanahu wa taala sitoweza kutekeleza haya ambayo kwamba umeniitia kwa sababu inakwenda kinyume na maamrisho ya allah subhanahu wa taala mfano wa yusuf alaihi salam alipoitwa na mwenye cheo tena mrembo lakini akasema inni akhafu Allah hakika bila shaka mimi namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sitaweza kutekeleza unayoniitia mimi huyu vile vile atakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala grupu ya sita miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yamina ni mtu ambaye atakuwa anatoa sadaka anatoa sadaka kwa kuficha mpaka mkono wake wa kushoto haikujua kilichotolewa na mkono wake wa waki, kiume yani ameficha ile sadaka yake anavyotoa mpaka mkono wake wa kushoto haikujua mkono wake wa kuume imetoa kitu gani huyu vile vile atakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala nikimalizia ya mwisho kabisa sifa hiyo ambayo mtume anawasifia watu waweze kuikimbilia naam ni rajulun dhakara Allah khalian ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujificha sio mbele ya watu anakuwa pembeni ima nyumbani kwake ama saa zile watu hawako msikitini ama sehemu yoyote ile akawa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake pembeni hata fadat ainah mpaka machozi yakamtoka kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala huyu vile vile atakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala imetoka machozi yake kwa ajili gani kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala imetoka machozi yake kwa ajili gani kwa ajili ya kufanya taksir kwa ajili ya kupunguza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala machozi imemdondoka kwa ajili ya kuogopea madhambi zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu ndiye atakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala sifa hizi saba sote tumezisikia kwa hivyo ni juu yetu kuweza kukimbilia fursa hizi kubwa ambazo Rasul sallallahu alayhi wasallam anatoa na hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni siku nzito ni siku ambayo kwamba ni ndefu siku ambayo kwamba hakuna mwenye atatamani kustahamili shida yake lakini kunayo hil kunayo kitu ambacho kwamba ukifanya utakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo imma uwe imamun adil kiongozi mwadilifu ama shabu nasha fi, fi ibadati llah kijana ama barobaro aweze kukulia ibada za Allah subhanahu wa ta'ala yani afate amri ya Allah subhanahu wa ta'ala naam ukiwa na hii sifa utakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli rajulun qalbuhu muallaqun bilmasajid mtu ambaye kwamba roho yake itakuwa mara nyingi anafikiria msikiti anafikiria itadhiniwa sala ya dhuhuri saa ngapi itadhiniwa asri saa ngapi itadhiniwa maghrib saa ngapi huyu atakuwa vile vile atakuwa chini ya kivuli ya Allah rajulani tahabba fillah watu wawili wapendane kwa ajili ya Allah watu wasipendane kwa ajili ya dunia watu wasipendane kwa ajili ya maslah wapendane kwa ajili ya Allah atakuwa chini ya kivuli ya Allah vile vile rajulun da'athu imra'a dhatu mansabin wa jamal mtu ambaye kwamba ataitwa na mwanamke mwenye cheo na uzuri kabisa wa hali ya juu kisha akakataa kufanya naye kitendo hicho ambacho mke anataka huyo mwanamke anataka akamwambia inni akhafu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 يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم قوموا إلى صلاتكم